tror oh. Uite-mă, bărbate, ginerul ăsta doarme toată ziua, e ora 12, nu s-a trezit. Lasă să se hodinească, că e tânăr, mă, stânere copii, mă, lasă-i să doarmă până la miază, să se hodinească. Lasă apă în grădină, pe lângă casă, la lucru cu voi. toată viața, trebuie să muncească. Lasă-mă că mai zăpăci capul. YouTube. Bene, sono ascolta contro giungere. Soacra m-a cu sângele, parcă toate ele știe Să mă mint că nu aud, nu pot că-i cu bete și gâmă Soacra m-a mâncat cu sângele, parcă toate ele știe Să mă mint că nu aud, și mă Glovina și stăm cu bere La la la la la Și n-am grijă lui muiere La la la la la Soacra te bate din gură La la la la la Eu mă apuc de butură La la la Am o soagră rea de gură Scăcite la băutură Toată vara cu lecune Dar nu e pasă de mine Am o soagră rea de gură Scăcite la băutură Toată vara cu lecune Dar nu e pasă de mine Găvinar și stăm cu bere La la la la la Și n-am grijă lui muiere La la la la la Soacra te bate de gură La la la la la Eu mă apuc de La La la la prietenii cu baba Că mi-s prieten și cu fata Și dau prin să vezi ce fac Că mă pune șef de stat, mă Moi prietenii cu baba Că mi-s prieten și cu fata Și dau prin să vezi ce fac Că mă pune șef de stat, mă Beau vinar și stăm cu bere La la la la la Și n-am grijă lui muiere La la la la la Soacra tăt bate de gură La la la la la Eu mă apuc de butură La la la la